Nepaleko lurikarak ipatu behar ditugu, sekulako desmarsiak sortu dituzte hauek, haundien alarumat goizian, sortzikoa, lau laumila hirueun jende hil, zazpimila bosteon kolpatu, eta mundu guzitik esokorriak eh, eh, heldu, edo heldu nahian hasteko, katmanduko aireportua gain gainditua baita eta gurekin, eta pompie solider elkartetik, ordu gu Nikola Rogera egunon zuri. Bai, Beraz, zuek deliberatu duzue mementoko ez joitia arata, aireportua blokatua delako, zer da mm, susen agazoina? Bai, bai, bada agazoin hori, eta errandu duzun eh, bezala, mundu osotik heldu da jendea. Euh, milaka sokoristak heldu dira, eta analizia e-, egiten dugulalik ba, oitura bai dugu, eh, joan ginen eh, Filipinetadat Haitirat, Tsunamia izan zehadik iduritzen zaigu, eh, naiz eta hildako eta kolpe hainit izan, uh, azkenean, uh, efikazak ez direla izanen, uh, badakigu lehen egunetan beti ba, eskasa dela sokorista, uh, ezin baitira etorri, uh, aeroportua blokatua edo korruptzatua delakot, baina azkenean iltsiko gineare ginerarik uh, ba, gauzagutik egiteko eta badakigu ere uh, gero uh, talde horiek uh, bi astetarat sartuko direla eta hor izan direla behar handiak negua biziki da han eta uh, elduden negurako ez da nehor izanen han dela ikitzeko eta gure oituretan Eh, guk uh, larrialdi bat egiten dugularik, segitzen dugu uh, eh, berra egiten dugun bezala guai uh, Filipinen dako, uh, tifoiara duen ginen duela urte bat eterdi, eta segitzen dugu uh, lan talan, hor bera ikitzen urte bat eterdi berantago. Eta hor Nepalen uh, zaila ikusten dugu lotura hori gero finanziamendu harako, nola lan egin uh, han uh, eh, neparen. Hortakotz, ba, erabaki zai-zaila izan da, baina eh, erabaki dugu ba, ez joatea, beste isto bat egiteko, baina azkenean, Ilutzen zaigu aski izan dela, ba ez gaur, baina hemendik uh, aste baterat jende nahikoa izan dela lehen faseko. Hala, lehen fase bat pasatzerat ustziko duzuela, ergan nahi du behar bada bigarren fase bat balitz, ondotik behar bada joan uh, Hori da, bai, badugu, baditugu partaideak ere, hein? han euh, badugu uh, uh, elkarte lagun bat, hor or dena duela ba, lurikara entzin, kanban dutik egun kilometrotan dago, uh, e, uh, ba, gauza bera errandigu, errandigu ba, euh, ba, desmasiak badidela, hildakoak, eta eta jende guztia beldur dela, ba, ondorioa, gero zer pasatuko den, hemen ikbi hastetarat, de, dena antziko dugularik, uh, ez, bai, ez delarik pasatuko ez irratietan, ez uh, telebistetan, ba, beldur dira uh, eh, fasionetan zer egin eta nola berrela ikiko duten haien Haien bizia, haien etxeak, haien, haien eskolak, haien uh, bideak, hori guztia bel, beldurtuak dira, eta hor duan agien gu harap dionen gianteke bat Eta ba, ebaruzio bat egiteko eta seiatzeko zabait egiten. Zuek esperientzia baduzue, eh? hortako erreiten alduzue, badakizue luzia izanen dela, eh, han berriz eh, shoot, dena xutik ezartzeko. Esperientziak baditu zue, erran eh, duzu Indonesian, Haitin, Filipinetan, erran nahi du hor biktimen aldetik, e, amagaldiz haundiagoa izan dela Nepalen gertatu dena? Aba, ah ah bai, e, Nepalen ga, gaur egun lau mila hildako badila, ba, sobera, eh? baina eh, kontulat e, pentsatzen alda, adibaz, tsunamian, antxu, i, irure un mila hildako izan ziren, haitin, e mila behin gehiago, ez dakik ususen zonbat, Filipenetan ziren amabos mila, baina amak milioi jendea desplasatuak, Ordan, e, katastrofa e, gaurkoa be, biziki handia da, baina e, besteak emaiten zuten handiagoak eta zaitasun gehiagorekin e, adibidez Neparen, India urbilda eta Indiako ahmada arat joan da laguntzerat, milaka soldaduak joan dira. E, ordan, milaka soldaduak milaka kolpatu, erran nahi ontsu, ba, pertsona bat bat laguntzeko. Eta beste kasuetan ez den zen bat ere uh, uh, kopuru hori. Hortakoz, bo, guk, uh, ba, erabaki zaila izan da, eta ba, ba, ikusten dituzu uh, uh irugiak telebistan, egiten duzu, ba, arat joan behar da, arat joan behar da, bai, bainan gero anilasea e, eginez, ba, erabaki dugu ba, goitatzea. Nikola Rogera eskertuko zaitugu, beraz uh, gomita hau onarturik. Bai, eskertu